Esalamu alaikum, da li je ženi koja uči HIFS dozvoljeno da uči nove strance dok ima hajz? Allah vas nagradio. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sahara la nehti min ayom iddin. Fisko pitanje vezano za prihvatanje mushafa osobe u periodu ciklusa hajda. Pitanje koje ćemo naći po glavnima Fikutu bil fiqh, kojima ulema raspravlja i određene predaje koje su prenesene u kojima se na određen način oslikava šarijetski stav po pitanju prihvatanja mushafa od strane žene u hajdu. Ono što je najprihvatljivije i čiji su dokazi, dokazi naj ubjedljiviji po ovom pitanju jeste da žena u periodu hajda nema zabranu za učenje Kur'ana Kerima kao što ima zabranu za post i za klanjanja namaza. Jer spredaje koje govore o zabrani klanjanja i posta, da bi kasnije ne postila, su jasne. A po pitanju ovi svi hadisi koji su, šeheh ibn Taymi, rahmatullahi, smatra da su daif, su nisu, nisu vjerodostojni. I da ne može se uzeti kao dokaz, tako da žena ima period od 5 do 10 dana ciklusa da ne bi bila odsutna od Kur'ana i učenja Kur'ana, nema zabrano da uči Kur'an i Kerim. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo pitanje postane pitanja koja će inša Allah ta'ala biti jasna sestrama koje Allah želi lešenu počastiti da se druže sa objavom. Da učvrsti inša Allah sestru učenju Kur'ana Kerima. Allah radi da nije učenja harfa jednoga iz Kur'ana Kerima i Allahove riječi bude nagrada u džennetu. Kada su muslimani natjecali u tome da Kur'an bude upravo u njihovim prsima i srcima, da se naslađuju njegovim učenjem na pamet, a onda su imali hajri bereket, A kasnije došao vakat, kad su neki učili Kur'an, da bi bili zvati tim nadimcima koji su zabranjeni, u smislu da ih neko prihvata kao vid slave, ovaj naučio Kur'an, ona naučio Kur'an, Kur'an učimo to ibadet, Allaha radi za svoje dobro djelo i dušu, i učenjem Kur'an sebe oplemenjujemo. Zato učenje Kur'an na pamet je od hajir li djela, kako kaže li selam, hajiru kum men ta'allam il Kur'an wa allamah. Od najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i druge podučavaju njemu znači učiti Kur'an Allah radi, tako da ovom pitanju znači da stavi ispravan da žena može da uči Kur'an u periodu hajda.